Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. March 18, 731 Inuluklok si Pope Gregory III bilang ikasiyam na pong uh, ah, Santo Papa. Tinaguruan siyang most Christian ng mga hari at reyna ng Pransya dahil sa pagtatanggol ng bansa laban sa mga Lombard sa tulong ni Charles the Hammer isa sa naging hari ng Pransya. Naging responsable din ang Santo Papa sa pagtataguyod ng tulong sa Holy See na tinawag na Peter's Pence. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.